Et qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens Comment faire pour faire autrement que ça Et qu'importe le bruit et qu'importe la pluie Et j'avance dans la nuit Oui j'avance dans la nuit Comment ne plus jamais t'aimer ainsi Comment faire pour que je t'oublie Dis-le-moi Sous le ciel immense et sous mes draps Sur les bords de mer je pense à toi Quand je pleure, pleure et quand je ris Je me dis, me dis que toi aussi Sous le ciel immense et sous mes draps Sur les bords de mer je pense à toi Quand je pleure, pleure et quand je ris je me dis, me dis que toi aussi. Parara, parada, parara, parada, Je me dis, me dis que toi aussi. Parara, parada, parara. fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi, oui c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi Comment sort-on de ses propres pas Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous je fuis, je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison et depuis. le ciel immense et sous mes draps. Sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis, me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps. Sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis, me dis que toi aussi. 94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde yeniden birlikteyiz. Son dönemde yayınlanan albümlerin yanı sıra 8 Şubat'ta düzenlenen Le Victoire de la Musique töreninde ödül alan parçalara da yer veriyoruz programda. E, programın ikinci yarısına da bu şarkılardan biriyle başladık. Boulevard Desert adlı grubun seslendirdiği Je me dis que toi aussi adlı parça yılın en iyi şarkısı seçilmişti o akşam. Ee, şimdi yine Le Victoire de la Musique töreninde sahne alan bir grupla devam ediyoruz programa. Adelaide Chaban de Balzac, Rafael Faje Zawi ve Renaud Bizar Vincent üçlüsünden oluşan Terapi Taksi ilk albümü Hit sayılı 2018'in Şubat ayında yayınlamıştı. E, topluluk en iyi çıkış performansı dalında aday gösterilmişti. Clara Luciani ve Tim Dapp'la birlikte. E, biz şimdi topluluğun ödül töreninde seslendirdiği PVP adlı parçayı dinleyeceğiz. Albümdeki diğer şarkılar gibi pop, rock ve rap'i aynı potada eriten bir şarkı bu da. Terapi Taksi geliyor şimdi Açık Radyo mikrofonlarına. PVP. Müzik Que tout se courbe dans la douleur quand je vois ton petit regard seul, Que tu la touches devant moi, que tu me souilles malgré toi. Et si tu rentres au petit matin, promis ça me fera rien. Je reste de quand elle te plaît, te fait sourire comme ça. a toujours me demander si avec sa petite langue. du bien d'avoir un peu plus mal. Que tout se courbe dans la douleur quand je vois ton petit visage pâle. Que tu le touches devant moi, que tu me souilles malgré toi. Et si tu me racontes ça demain, promis ça ne fera rien. Je rêve d'une aventure où il te prendrait toute nuit dans ses bras. À toujours me demander si avec ce petit jeu l'amour nous Viendra. Mais pitié, mon cœur, sors-moi de ces tourments que sont ma tête qui pense. À toi et tous les autres qui volent ton corps et ta sueur juste pour une danse. Mon cerveau me tend des pièges, me laisse croire que j'ai la solution. Mais au fond, on est tous les mêmes. On se fait du mal et on tourne en rond. Mon cerveau me tend des pièges, me laisse croire que j'ai la solution. Mais au fond, on est tous les mêmes. On se fait du mal et on tourne en rond. On se fait du mal. J'aimerais que tu couches avec elle, ça me ferait du bien d'avoir un peu plus mal. Que tout se courbe dans la douleur quand je vois ton petit visage pâle. Que tu la touches devant moi, que tu me souilles malgré toi. Et si tu me racontes ça demain, promis ça me fera rien. Terapi Taksi'den dinledik PVP. Ee, yine bu ay içinde yayınlanan bir albümle devam edelim programa. Gerçek ismi Tibo Van Holland olan 28 yaşındaki Wayu ilk albümü Le Bruy de la Ville geçtiğimiz cuma günü yayınladı. Ee, albümdeki parçalardan Söl sur ton tandem'de ayrılık temasını, Le Naufrage'da imkansız bir aşkı, Le Soiree'de de varoluşa dair kaygıları ele almış genç sanatçı. Ee, pop, rap ve elektronik müziği harmanlamış aynı zamanda bu çalışmasında. Ee, şimdi bu albümden oldukça hüzünlü bir parçayla devam ediyoruz Fransız öpücüğüne. Vayu söylüyor, Ilneş ya da Kar Yağıyor. Müzik te regarde plus, on ne t'aime plus, on te traverse sans prendre le temps d'admirer tes talents. Quand d'un coup miracle il neige et par la force des choses on lève les yeux au ciel le sourire aux lèvres. On te regarde renaître sous une pluie de paillettes. Les cœurs se soulèvent et dans un grand silence, on retombe en enfant vêtue d'un voile blanc. Ville, tu rayonnes au milieu de la nuit. Ce soir, c'est toi la plus jolie. Même tes poubelles qu'on ignorait la veille sont devenues des visages qui dégueulent des nuages. Ce soir, on prend le temps d'admirer tes talents. Car cette nuit miracle, il neige, et par la force des choses, on lève les yeux au ciel, et le sourire aux lèvres, on te regarde renaître sous une pluie de paillettes les cœurs se soulèvent et dans un grand silence, on retombe en enfance. Guayu'dan dinledik İlnej. Şimdi yine bu ay içinde yayınlanan bir albüm var sırada. Senegal asıllı şarkıcı Tete ya da tam ismiyle Niang Mahmut Tete, e, pop, soul, blues ve folk gibi türleri bir araya getiren ilk albümünü 2000 yılında piyasaya çıkarmıştı. E, akıllara Kezia Jones ya da Ben Harper gibi ustaları getiriyordu bu çalışmasıyla. E, özellikle 2003 tarihli A la faveur de l'automne adlı parçasıyla büyük ses getirmişti sanatçı. 1 ee, Şubat'ta piyasaya çıkan 9. stüdyo albümü Fotantik'te de özellikle sosyal medya kullanımının giderek artmasıyla ciddi bir problem haline alan yalan ya da yanıltıcı haberleri eleştiriyor Tete. Ee, aynı zamanda politikanın ne kadar içi boş bir hale geldiğini ifade ettiği e, ve tüketim toplumunu eleştirdiği mizah dozu yüksek şarkılar da yer alıyor albümde. Şimdi bu albümden bir parçayla devam ediyoruz programa tüm zamanların en büyük dolandırıcısı olarak nitelendirdiği Simili Kinu adlı hayali bir kişilik üzerinden medyadaki yalan haberleri eleştiriyor Tete bu şarkısında. King Simili. me souvienne, on ne te connaît qu'un talent, une unique rengaine, usurpé faire semblant, étrange éclipse. où l'idée du faux authentique l'emporte en pratique sur l'œuvre. Tu confesses une vie faite de relectures diverses, l'imposture te disperse, tu simules à crédit, mentir oui, mais broder c'est bien mieux. La pluie n'y voit que du feu. Simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu mimes. La poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Des histoires presque vraies, courtes ou longues, t'en as des tonnes. Des captivantes à souhait, ou pas, mais ça m'étonne. Spécimen, toi, tes papiers en attestent. Tout y est faux comme le reste. Contrefaire ta nature, jamais tu ne t'y résous. Renier ta signature serait indigne de nous, ta fabule. Oui mais toujours un dessin. c'est pratique, de c'est ça ou rien. King Simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. d'un cercueil en carton Avec plaque en plastique où serait écrit Faites attention King Simili je falsifie La modestie, le doute, l'intelligence, le talent Simili, je mime les cimes Comme autant des faussaires de génie King Simili, La modestie, le intelligence, talent, simili, tu falsifies la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Mais si je cède en conclusion les vraies raisons de ton succès, c'est que rien de ce qui précède n'est vrai. Je suis simili, je vous l'avais dit. Tete'den dinledik King Simili. E, ee, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir hayran kitlesine sahip olan Enrico Masias şu sıralar yeni bir turneye çıktı. E, ee, 27 Nisan'da da Zorlu Performans Merkezi'nde bir konser verecek. Ee, sanatçı aynı zamanda Al Orkestra adlı bir grupla eski şarkılarını yeniden yorumladığı bir albüm de yayınladığı geçtiğimiz günlerde. 1 ee, Şubat günü piyasaya çıkan bu albümde L'Oriental, Mapatri, La Femme de Monami ve Solenzara gibi ilk dönem şarkılarının yeni düzenlemelerine yer vermiş Enrico. Ee, ayrıca repertuarının en fazla tanınan şarkılarından olan Adieu Mon de genç şarkıcı Kenji Jirac'la birlikte yorumlamış. Ee, bizim bugün bu albümden dinleyeceğimiz şarkı ise 1965 yılında yayınlanmış ilk kez. Masyas'ın yanı sıra Jacques Demarny ve Guy Bertrand'in de imzasını taşıyan bir parça bu. Enrico Masyas geliyor şimdi açık radyo mikrofonlarına. J'appelle le soleil. Quand le ciel, dès le matin, se promène avec son manteau de lin. Quand les rues mouillées donnent à mon quartier la mélancolie et la couleur des villes anglaises, je sors de mon lit et puis je bondis sur mon téléphone pour composer le chiffre 16. Moi j'appelle le soleil du midi et quand à mon oreille, un ami le sous de Marseille me répond. Alors je me réveille pour de bon. Et si gal arrive par milliers. Le danse quand il pleut, avec la Provence au fond des yeux. Quand les gens se font du mal, estimant que c'est tout à fait normal, dans cette prison, moi je tourne en rond, pareil à l'oiseau qui n'aurait plus son point de ciel. Pour me réchauffer, il me faut l'été, et pour le trouver, j'ai un moyen providentiel. Moi j'appelle le soleil du monde. Quand à mon oreille un ami de ou de Marseille me répond, alors je me réveille pour demain Les cigales arrivent par milliers pour que je revive en plein été. Et la ville danse quand il pleut avec la Provence au fond des yeux. Ma guitare joue quelques fois des refrains qui n'ont pas la moindre joie cœur est lourd, tous les mots d'amour ne traduisent pas les élans qui se battent en moi. Et pour apaiser mon âme attristée, je m'en vais rêver avec la Méditerranée. Moi j'appelle le soleil du midi, et quand à mon oreille un ami, demi ou de Marseille me répond, alors je me réveille pour de bon. Les cigales arrivent par milliers pour que je revive en plein été, et la ville danseuse avec la Provence au fond des yeux. Moi j'appelle le soleil du Moi j'appelle le soleil du Moi j'appelle le soleil du midi. La la j'appelle le soleil. J'appelle le soleil. Ee, evet programın sonuna yaklaşıyoruz artık. Bu haftanın kapanışını Fransız müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Lara Fabian'la yapacağız. Ee, ilk albümünü 90'ların başında yayınlamıştı sanatçı. İlerleyen dönemde Jotem, Immortal ve Tu es gibi şarkılarla önemli bir hayran kitlesi edindi. Ee, Fransa dışında da çok seviliyor kendisi. Son dönemde eski popülaritesinden uzak da olsa Rusya'da büyük ilgi görmeye devam ediyor özellikle. E, Papillon adlı yeni stüdyo albümünü 8 Şubat'ta piyasaya sürdü Fabian. Bu albümde Mohdenebinin yanı sıra Amerikalı yapımcı Sharon Vaughan'la çalışmış sanatçı. Ee, bizim bu albümden dinleyeceğimiz parça ise Jonathan Plü yani Seni Artık Sevmiyorum ismini taşıyor. 1996 ee, tarihli Jötem'e bir gönderme olduğunu söyleyebiliriz. Şarkının sözleri şöyle kısaca. Hiç kimse hareket etmiyor, kimse konuşmuyor, yıkıldım. Kuru Tamamen boş, gözyaşlarım bitti, yırtıldım. Maske, bu yüz bir maske ve senin karşında duran aslında bir yabancı. Yok, artık yerim yok bu komedi için. itiraf ediyorum, seni artık sevmiyorum. Fransız öpücüğünü bu hafta Lara Fabian'ın Jonathan Plü adlı bu ayrılık şarkısıyla kapatıyoruz. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Personne ne bouge, personne ne parle. Je suis battue, sèche, complètement vide, plus une larme. Je suis décousue. La nuit son souffle dans ce silence. Mon cœur étouffe. Masque, ce visage est cette farce. Je te l'avoue, je ne t'aime plus. Mal, je sais que ça fait mal, mais ce serait pire de se mentir. Pourquoi? lorsque tu me touches. pour cette femme.